פרק י' בשנת שלוש לחורש מלך פרס דבר נגלה לדניאל אשר נקרא שמו בלתשצר ואמת הדבר וצבא גדול ובין את הדבר ובינה לו במראה. בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל שלושה שבועים ימים לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי, עד מלאת שלושת שבועים ימים. וביום עשרים וארבעה לחודש הראשון, ואני הייתי על יד הנהר הגדול, הוא חידקל. ואשא את עיניי וארא, והנה איש אחד לבוש בדים, ומותניו חגורים בכתם ופז, וגווייתו כתרשיש, ופניו כמראה ברק, ועיניו כלפידי אש, וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחושת כלל, וכל דבריו ככל המון. וראיתי אני, דניאל, לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו והחווה. ואני נשארתי לבדי, ואראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, והודי נהפך עלי למשחית, ולא עצרתי כוח. ואשמע את כל דבריו, וכשומעי את כל דבריו, ואני הייתי נרדם על פניי ופניי ארצה. והנה יד נגעה בי ותניעני על ברכי וכפות ידי, ויאמר אלי, דניאל איש חמודות, הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על עומדך, כי עתה שולחתי אליך. ובדברו עמי את הדבר הזה, עמדתי מרעיד. ויאמר אלי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך נשמעו דבריך. ואני באתי בדבריך. ושר מלכות פרס עומד לנגדי עשרים ואחד יום, והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים, בא לעוזרני, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס. ובאתי להבינך את אשר יקרא לעמך באחרית הימים, כי עוד חזון לימים. ובדברו עמי כדברים האלה, נתתי פניי ארצה ונעלמתי, והנה קדמות בני אדם נוגע על שפתי, ואפתח פי ואדברה ואומרה אל העומד לנגדי. אדוני, במראה נהפכו צירי עלי ולא עצרתי כוח. והך יוכל עבד אדוני זה לדבר עם אדוני זה? ואני מעתה לא יעמוד בי כוח, ונשמה לא נשארה בי. ויוסף ויגע בי כמראה אדם, ויחזקני. ויאמר, אל תירא איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק. ובדברו עמי התחזקתי, ואומרה, ידבר אדוני כי חזקתני, ויאמר, הידעת למה באתי אליך? ועתה אשוב להילחם עם שר פרס, ואני יוצא, והנה שר יוון בא. אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שרכם.